ธรรมะสวัสดีตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะตดยสร้างค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็ไปกันละไปจากที่นี่กันแล้วเที่ยวนี้เจานี้ค่ะเจ้หนีจะไปไหนก็ไปกันหลายๆทางเนาะไปกันหลายๆทาง คนก็ไปสุกโตบางคนก็กลับเมืองจีนบางคนก็ไปกรุงเทพบางคนก็คนไทยอ่าคนไทยก็这样呀有些人就去苏卡多有些呢就去曼谷啊有些呢又回到曼谷做回机回中国嗯แต่หลวงพ่อเขียนมันจะบอกอ่าให้ไปดีให้มาดีนะอืม กโตภาษาบาลีนะภาษาไทยแปลว่าไปดีมาดี อ่าสังเราซอง来也平常去也平常ไปดีคืออะไรไปด้วยความมีสติจะกลับมาก็ให้กลับมาด้วยความมีสตินะอื嗯，刚才应该译的不，译的不正确，应该说是 嗯，来的好，去也好，怎么好嘞？来的也有觉性，去的也有觉性。อันเนี้ยคือว่าไปดีเนาะเราบางทีสถานที่นะเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไปอาตมาเองก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอด ไปนั่นมานี่เหมือนกันนะอืม我们呢有时候呢不哎我们不是长期在道场上面啊、呃 和尚我也不是常经常在这里，嗯，所以我们去哪都要带着决心，来来去去都带着决心。嗯，แต่ครานี้ถ้าเราไป เอ่อต้องไปอยู่ในอ่าที่ทำงานหรือไปในที่บ้าน หรือไปอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่ เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะอืม一般人呢，他没有用功， 在社会上面啊，或者哎，我们有时候会在家庭啊，会去干活、会去工作啊，那没有用功修行，他们该怎么样做呢？嗯，แต่วันนี้เราจะมาลองพูดกันเรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนะอ่า今天呢，我是来哎说一下在哎日常生活之中หลายคนที่เคยมาเข้าคอร์สแล้ว กลับไปเมืองจีนกลับไปที่บ้านก็เป็นยังไงบ้างอืม我们有好几有哎好多人都有曾经来参加过这个禅修了，然后我们接接着我们回家以后，我们该怎么样来做呢？สตินีะมีได้สักกี่เปอร์เซ็นต์พอกลับไปนะอืม这个时候呢我们有觉性有 多少啦？嗯，要回去了，我们的决心占有百分之多少啦？สติมันอาจจะน้อยกว่าตอนที่เราอยู่ในคอร์สใช่ไหมเปอร์เซ็นที่เรารู้ตัวในแต่ละวันอาจจะน้อยกว่าการที่เราได้อยู่ในคอร์สได้ทำในรูปแบบนะ当我们回去以后呢，在日常生活之中呢，我们的决心应该比在常修的时候少了。 รู้สึกแบบนั้นไหมยังไม่าตังไม่有感อะไรมาแต่รู้สึกกลับไปวันแรกๆนี่ก็จะยังดีอยู่นะยังพอทันอารมณ์เออแต่อันหลังๆไปแล้วก็อาจจะค่อยๆเสื่อมไป我们第一天回去的时候，可能还感觉还应该还可以，可是接下来呢，慢慢的呢，每一天可能就节性可能就越来越少 ไม่เป็นไรนะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะอไม่关系啦过去都已经过去了过去อ่าแต่เดี๋ยว อ่าครั้งใหม่ที่เราจะกลับไปเนี่ย อ่า ให้เราอ่มีความตั้งใจทำให้มากขึ้นเนาะอืมเออ这一次我们回去以后呢，让我们使我们就认真来用功，使我们的决心啊不断的增长。 อาตมาพบว่าถ้าถ้าเรากลับไปนะอยู่ในชีวิตประจำวันเนาะเราเองก็ต้องจัดสรรตัวเองในการปฏิบัติธรรมในรูปแบบบ้าง在日常生活ร中呢，我们都会来提醒自己，呃，提醒自己或者来来ร自己做一ร安排用บบ时间，า样。 บางคนก็จะคิดต้องทำมากเท่าไหร่ต้องทำนานเท่าไหร่มันไม่มีมาตรฐานตายตัวหรอก เอาเท่าที่พวกเราทำได้ อืม比如现可能会在想的，哎，我这哎用多少时间来用功啊？哎，我的怎么样啊？其实呢，无形那样想，你只要做能做自己能够做到的就行了。哎，他姐能够做多少就做多少。 แต่ถ้าจะดีนะ ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยปฏิบัติทำก่อนเนี่ย มันจะดีมากเลย那最好呢，就每天，最好呢，就是早上睁开眼睛醒过来的时候，哎，来用功，那是最好的。ใช่ไหมตื่นขึ้นมาตอนเช้า ร่างกายสดชื่นนะจิตใจปลอดโปร่งนะพราะเราก็ปฏิบัติในรูปแบบ จะเดินจงกรมก็ดี จะนั่งสร้างจังหวะก็ดี 因为早上起来的时候非常的清爽，非常的清醒啊，这个时候来做手部动作啊，或者来进行都非常好，都非常有力。เป็นเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนการเตรียมคองพร้อมของจิตใจเราเนะให้มีสติให้มีสมาธิเพราะต่อไปเราต้องไปเผชิญกับนะคนเผชิญกับงานต่างๆ เนี่ย早上呢起来呢这个这个时候呢哎 哎，比较悠闲，然后呢，我们这个时候来用功啊，哎，就可以哎，增长我们的觉性。 好工做好，准备说，哎，我们等一下要到工作去，要到哎，会遇到许许多多的事情，我们就可以哎，心就会有力量去应对，去应付。那พอเราปฏิบัติตอนเช้า ต่อไปเราก็ไปทำกิจวัตรประจำวันใช่ไหมอาบน้ำแต่งตัวทำกับข้าวทานอาหารอะไรเนี่ยมันเป็นกิจวัตรที่เราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรนะ เราก็ทำด้วยความมีสตินะ那我们早上起来以后，我们用了功，然后我们哎就会去要去接下来的就要去哎洗脸啊、刷牙或者去做饭啊，哎做一些家务、吃早餐啊、冲凉啊，哎这个时候我们都要哎带着决心去做。อาจารย์มาชอบพูดบ่อยๆว่าอย่างเวลาทานข้าวเนี่ย เป็นโอกาสทองนะ ในการฝึกสตินะ啊，当我们吃饭的时候是非常好的时间，是ง量解心最好的时间。สมมติพวกเราเนาะทานข้าววันหนึ่งนะแต่สามเวลาใช่ไหมมื้อละสมมติสิบห้านาทีเนะี่ย ถ้าเราทานอย่างมีสติเนะี่ยทุกครั้ง เราก็มีเวลาปฏิบัติเนะถึงสี่สิบห้านาทีแล้ว我们一天呢有三餐饭 就是哎每一餐话我们吃是哎十五分钟的话，我们这十五分钟呢就来哎用来来习惯学习，那么我们一天就接下来呢就有四十五分钟在用功之中。สังเกตไหมเราทานแบบนี้ทานเงียบๆทานคนเดียวเนี่ยมันมีสติมากกว่าเราไปทานไปด้วยคุยไปด้วยนะดูดูโทรทัศน์ไปด้วยนะอ่า有没有 体会到我们如果我们单独吃饭的话，一个人吃饭的话，就静静的，啊，很安静。这个手很好，来有点节制。哎，比在跟人家、跟其他人一起吃饭，嗯，会哎好多了。因为如果跟其他人在一起吃饭的话，就会一边吃饭一边聊天或者看电视的，啊，这样一个人吃饭就比较好。 บางมื้่้้เราก็อาจจะจัดทานแบบนี้บ้าง，但แน่นอนมันก็ไม่ได้ทุกมื้่้้เนาะ，บางมื้่้้เราก็ต้องกินข้าวกับเพื่อน，กินข้าวกับครอบครัว，ก็ไม่เป็นไร。嗯，有些时候呢，我们啊可以诶，就是说不是说我们常常一个人吃，因为我们在生活之中毕竟跟诶有时候会跟一些朋友啊或者跟家人啊啊在一起吃，但这个没关系的，都不会有影响。嗯。 แต่ก็ถ้าจะฝึกเพิ่มขึ้นก็คือพูดให้น้อยลงนะพูดเท่าที่จำเป็นนะ但是呢，如果是要说的话，就诶说有必要的话，该说的话，该说的再说。บางทีพอเราสังเกตไหมอย่างเมื่อวานพอเราพูดน้อยๆหรือไม่พูดนะเราจะเห็นความรู้สึกในตัวเราชัดขึ้น 就像坐天一样，我们少说话的或者不说话，我们就能够看看得很清楚，对自己看得很清楚。对，我们มติเรานั่งกินข้าวกันหลายคนเนี่ยคนนั้นคนนี้พูดกันเนี่ยเราฟังเขาเออเราได้ยินเรื่องราวที่เขาพูด เราก็ย้อนกลับมาดูความรู้สึกในตัวเราอืม 就像我们几个人在一起吃饭，围在一起吃饭，哎，就是都在哎说自己的事情。我们在听，听了以后呢，我们回来观看自己的心。嗯，แล้วก็เราก็พยายามมีสติให้มากที่สุดในการตักในการเคี้ยวในการกินเนี่ย然后呢，我们哎在哎打饭啊，在 哎，吃饭啊，在讲饭啊，我们都要哎带着觉性哎去精进来培养这个觉性，在吃饭之中。嗯，呃，ทานอาหารอร่อย，ก็รู้สึกว่ามันอร่อย。饭菜很好吃，我们知道好吃。ไม่อร่อยก็รู้ว่าไม่อร่อย。不好吃，我们也知道不好吃。 อร่อยแล้วอยากจะกินเยอะๆอยากกินไม่แบ่งเพื่อนเนี่ยกิเลสครอบงำแล้วอืม好吃呢，我们就想哎多吃一点，不想分给别人。我们知道了自己被黄了，被黄了时期了，吃的是黄了。เออไม่อร่อย ก็ไม่กินเลยเอาทิ้งไปซื้อใหม่เนี่ยนี่ก็คือกิเลสครอบงำแล้วนะอ่า有些人呢他不好吃他不吃他拿去丢掉然后重新去买这也是吃的是烦恼嗯แต่เรากินอย่างมีสติเราก็รู้นะ รู้กายนะที่มันรับรสชาติ รู้ใจที่มันรู้สึกนะตามความเป็นจริงเนาะอม但我们呢吃的有觉性哎知道饭菜的味道啊 รู้รสสัมมันไปรู้รสชาติตามความเป็นจริงนะรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจตามความเป็นจริงนะ我们知道哎饭菜的味道也知道自己内心里面所升起的状况情绪要清楚看到它ต้องรู้ทันความคิดจิตใจของเราด้วยนะ看到自己的内心的内在的内心的妄念 บางทีอร่อยเนี่ยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเราจะไปคิดว่า อันนี้อร่อยเนี่ยคนอื่นก็ต้องว่าอร่อยเหมือนเรา มันไม่เหมือนกัน每个人的口味都不同，呃，或者我们吃了这个很好吃，其他人不一定会哎觉得好吃。每个人的哎口味都不同。อย่างทุเรียนอร่อยไหมหอมไหม就像哎那个榴莲香吗？好吃吗？ บางคนก็ว่าอร่อยบางคนก็ว่าหอมนะแต่บางคนไม่ชอบก็ว่าไม่อร่อยเหม็นนะ有些人呢很好吃，也觉得很香，但是有些人呢他说不好吃，很臭。เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนพอเราไปอยู่ในสังคมเราต้องรู้ทันว่าบางคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน คิดไม่เหมือนกัน อันนี้คือธรรมชาติของคนนะ 在社会之中，我们也要知道，因为每个人想的也不同。แต่สังเกตไหมบางที เรามักจะตูมักจะคิดเองว่าเราคิดแบบนี้ คนอื่นก็ควรที่ต้องคิดแบบนี้เหมือนเราอ่า有时候呢我们会想我们这样想其他的也要跟我们同样的想法 เราชอบแบบนี้ก็อยากให้คนอื่นชอบเหมือนกับเราเนี่ยอ่า我们喜欢这个也想要别人跟我们同样的喜欢แต่ที่จริงแล้วแต่ละคนนะก็มีนิสัยมีจิตใจแตกต่างกันไป其实呢，每个人呢，他的哎，就是他的习惯，哎，他的那个，他的习性不同。การมีสติก็เป็นการยั้งนยยั้ง ความคิดที่เราจะไปตัดสินคนอื่นให้ ให้คิดตามเราให้ชอบตามเรานะอ่า这个觉性呢，它就会使我们不会诶不会去诶做不会去想的诶其他人跟我们一样，想的跟我们一样，做的也跟我们一样，觉性它不会这么做。เพราะบางทีความทุกข์ใช่ไหมความทุกข์ก็คือเราพยายามไปคล้ายๆไปสงสัยทำไมเขาคิดแบบนั้น ทำไมเขาทาแบบนั้นไม่เห็นเหมือนกับเราไม่เห็นอทำไมแตกต่างจากเรานะอันนั้นที่จริงเป็นเรื่องของเขานะอืม我们呢，我们有时候呢，我们็会去想，哎，为什么他想的跟我们不一样，他做的跟我们不一样？啊，我们就会这样去想，去去来这样来分辨，在这里办来。อันนี้แหละนะเวลาเราไปเจอผู้คนเราก็ที่จริงมันก็ดีในแง่นะทำให้เราย้อนกลับมาดู ดูความรู้สึกของเราเองนะ其实呢，这个也会长好它可以让我们来看到我们自己内心里面所升起的情绪。นะก็คือคือได้สรุปก็ประมาณว่าถ้ากิจวัตรส่วนไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดมากะเราก็ใช้ความรู้สึกตัวเข้าไปรู้กายในการ ทำกิจวัตรต่างๆนะ那如果我们的工作、我们的事情呢，它不不需要呃思维的话，不需要用到思维的话，我们呃这个非常好，我们可以呃就是带着觉知来做，用我们的用觉知、用觉知来做来听。เช่นเรากวาดบ้าน เราถูพื้นนะเราก็พยายามมีสติรู้สึกในการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ย 就像我们在扫地呀、啊，或者铺哎拖地呀、啊，我们这样都可以来觉知，来训练觉性。แต่พอกวาดไปมันลกอ่ามันสกปรกเหลือเกินคนวางของไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความคิดเอ่าใครมาทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ดีนะอ่าก็รู้ทันใจเนี่ยของเราเองนะ或者我们扫一扫或者拖一拖，就会在想，哎，今天怎么比昨天那个脏？是谁做的啊？ 是弄得这么脏的话，这就是在有备妄念法准在想了。那么我们回来回来知道。ไม่ไม่ใช่ไปคิดแต่ว่าทำไมเขาทำแบบนี้ แบบนี้ไม่ดีเลย ไม่ถูกเลยต้องไปว่าไปด่ากัน อ่า不是在想着哎为什么这么做弄得这么脏哎这样做不好去找他来骂嗯เราก็เก็บซักให้มันเรียบร้อย แล้วก็กวาดบ้านไปนะบ้านสะอาดนะ จิตใจเราก็สะอาดขึ้นนะ我们把把这哎把家里清扫的很干净，然后心也干净。ทำงานเนาะก็แต่งานหลายอย่าง เราต้องใช้ความคิด เราก็ตั้งใจคิดค่ะอ่า在如果在工作上面呢是要用思维的话，我们就认真利用这个思维来想来做事来工作。ภาษาไทยเรียกว่าใช้ความคิดเนาะก็คือว่า ั้งใจนะตั้งใจคิด คิดเสร็จแล้วก็วางให้มันได้利用这些思维，就是说我们很很认真来来工作来想，来来来做这事情，做好以后呢，就把它给放下。บางคนบอกเออ ให้มีสตินะเราจะคิดวางแผนในอนาคตได้ไหมคิดได้นะอืม哎，有些人说，哎，要，哎， มีสติอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมบางทีเราฝึกให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแต่จริง เราก็สามารถเอาปัจจุบันไปคิดวางแผนในอนาคตก็ได้นะอ่า我们活在当下哎有决心有决心但是有决心呢我们哎未来的工作我们需要去哎筹备啊什么我们可以去想可以去准备未来的工作เราก็จำเป็นนะ ถ้าเราต้อง ทำงานต้องวางต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น หรือว่าต้องทำงานแบบทางโลกบางทีมันก็ต้องมีการวางแผนมีการเตรียมการต่างๆเนาะ因为我们在社会上面来工作呢，是要和和哎需要哎和很多人在一起，那我们都会哎需要这些哎有很多的改，就是转变变化。嗯รือบางที งานที่มันเสร็จแล้วมันมีความผิดพลาด มันมีประสบการณ์บางอย่างที่เราต้องมาสรุปบทเรียน เราก็ต้องกลับมาคิดทบทวนแก้ไขนะถ้าทำงานครั้งใหม่จะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนเดิมอ่啊，或者我们在工作时中呢，我们把诶事情给做错了，那么我们就是要回来想，因为我们过去有一些经验呢，我们需要来想，所以来解决这些问题，解把这个错给改正过来。แต่คือ นะ เราใช้ความคิดนะ ไม่ใช่ให้ความคิดมาใช้เรานะ但是呢我们是利用利用思维而不是被思维利用แต่ต้องรู้ทันนะสมมติพักเที่ยงไปกินข้าว หรือเลิกงานกลับไปที่บ้านแล้วไอ้ความคิดเรื่องงานมันตามไปเนี่ย แต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันรักคิดแล้วนะมันรักเวลาของเราไป但是呢我们的 哎，比如说我们中我们中午呢是不是我们去吃饭啊。那我们在吃饭的过程之中呢，我们还在想工作，想哎工作的事情呢，那么我们就又在打妄想，又被这个哎工作给带走了。แต่ที่จริงนะเราทำงานที่จริงก็ไม่ได้ว่าจะต้องใช้ความคิดตลอดนะบางทีตอนว่างๆเนี่ยเราก็มารู้สึกกายของเราว่าพลิกมือเล่นๆเนี่ยนาทีหนึ่งสองนาทีก็ยังดี 嗯，其实呢，我们工作诶，他诶，这个用力用到思维的时间啊，不是你一直都需要用到思维的，有时候也有空档下来的时候。当这个时候呢，我无论是一秒钟还是诶一分钟还是两分钟，我们就利用这个空档的时间来诶来培养觉性，啊，这样也是非常好的。嗯，尤其是到半夜呢，我头也得靠窗拿，对吗？ เราก็เดินไปเข้าห้องน้ำอย่างมีสติอย่าเอางานไปเข้าห้องน้ำด้วย是我们在工作的过程之中，哎，或者啊，或者我们是要去上洗手间呐啊，我们这个时候去上洗手间的时候，我们都带着决心的走到洗手间去，不要带着工作到洗手间。嗯，อันเนี้ยนะ คือเราก็มันก็จะสลับไป ระหว่างการรู้กายการรู้จิตเนี่ย ในแต่ละวันนะ因为在每一天之中都在转变，就是节制都在转变。比如有时候我们就知道身，有时候我们知道心。ทำเท่าที่เราทำได้เนาะไม่ใช่ว่าจะต้องเคร่งเครียด ว่ามันจะต้องให้รู้ไม่ให้หลงเลยไม่ใช่นะ 做尽量做到我们能做的就可以了。不是说哎，哎要很要就是自己要很盯着说哎，我一定不要让自己迷了，一定要有节制，一定要有节制啊，不要过于太紧，拉得太紧。แล้วก็ตอนกลับมาเนาะจังหวะดีอีกอย่างนะคือตอนก่อนนอนนะถ้าเราได้จัดสรรโอกาสทำในรูปแบบนะมันก็จะดีมาก ๆ เลย 当我们回去以后呢，我们每天在睡觉之前呢，有哎，我们要利用自己要哎，要会利用在睡觉之前呢，我最好来哎用一下，争取时间来用功，这是最好的。พอถ้าเราทำในรูปแบบก่อนนอนนะบางทีมันจะความคิดนะเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆที่เราเจอในแต่ละวันนะมันจะผุดขึ้นมาตอนนั้นบ่อยมากเลยนะ 因为在睡觉之前呢，如果我们没用功的话，我们每天就是哎会遇到的事情呢，在这个时候呢，脑海里面就会拿出来想，它就会在思维，无论是工作还是人啊，还是遇到了什么事情啊，这个时候它就会想了不停。แต่มันดีนะมันเหมือนเป็นการล้างขยะความคิดนในแต่ละวันให้มันเคลียร์ออกไป 嗯，但是他也有他的好处，因为就每天把这些垃圾给倒出来，倒掉它的是超越掉它。มันทำให้ตอนเรานอนนะมันนอนหลับดีนะเพราะว่าความคิดมันไม่พอเราเคลียร์มันตอนก่อนนอนนะเราก็หลับได้พักกายได้พักใจดีขึ้นนะ如果我们在睡之前的话，哎，把这些垃圾垃圾给清理干净、清理清楚的话， 那么我们睡觉的时候就很好，睡觉的质量很不会好。เนี่ยเราก็เนี่ยปฏิบัติเนี่ยจนทั้งนะตอนมันดับไปใช่ไหมดับไปแล้วก็ช่างมันนะเออ ไม่ใช่ว่าหลับไปแล้วมันจะปฏิบัตินะ我们在睡觉之前呢，我们在用功，但哎，用功用功到自然睡觉了也，我们不要想着哎，我睡睡觉了还要有决心，睡着了还有决心，他睡就睡了，顺其自然。嗯。 แต่ที่จริงนะ ถ้าเราฝึกดี สติก็จะเข้าไปคุ้มครองเองของนะตอนปฏิบัติเออตอนเรานอนนะ那如果我们诶诶训练的把修得好的话，在睡之前呢，就会有觉性吧，觉性就会来保护我们。แ้วคนที่มีสติดีเนาะนอนก็แทบจะไม่ฝันหรือฝันก็รู้ตัวเร็วตัดความฝันอ่า那如果有觉性 诶，有人有觉性的话，在睡觉的时候他就不会有梦。假使有梦的话，觉性他也会把它给很快的就能够放下。嗯。那来 <laughs> 嗯。 当在做梦的时候有捷心的话，捷心呢自然会去放下这个梦。当哎，然后又在继续睡着了，在梦了，他也会决心自己会去清理掉了。啊，第一次一个门墩，不得了！第一次买，贪得嗯。醒过来以后，当我醒过来以后该怎么做？刚才已经说过了。对，不关你的事。 เวลาก็วนเช้าจนค่ำเหมือนเดิมนะ因为时间一直都是这样的在转那么从早上到晚上都是如此เเราก็ทำแบบเนี้ย เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม我们就这样开始就这样做了从从开跟刚开始一样的แต่สิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นคือสติเราจะมากขึ้น เพราะว่าเราพยายามใช้สติยิ่งพยายามใช้ มันยิ่งมีมาก因为我们呢在很精进的在精进的诶精进的用功，精进的用觉性，那么觉性呢，它就不断的在增强，不断的增长。ไม่เหมือนเงินนะยิ่งใช้ยิ่งหายยิ่งหมดนะฮะอืม不像不像用强强你越用的多它就越少可是觉性呢你用越的越多它就增长的越多ใช่แล้วเราจะเห็นว่าเออเราก็ 所接下来我们就可以看到自己，哎，在日常生活之中呢，他的哎，在做任何事情之中呢，那个觉性呢，他就越来越多，越来越有觉性了。 เพราะที่จริงเนาะการปฏิบัติทำจริงๆ มันต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้其实呢我们如果我们是真正用功一个真正修行的人的话他就可以在嗯修行就会在日常生活之中แต่บางทีเราก็ต้องประยุกต์บ้างบางทีจะซื่อๆตามรูปแบบทั้งหมดก็ไม่ต้องเอาไปประยุกต์กับชีวิตประจำวันนะอืม因为呢我们不可能说你常常坐在这里ๆ 呃，做成功之后的追寻的，因为我们必须在日常生活之中。แต่ก็เออต้องมีสินห้านะไปประจำด้วยนะ但我们也要必须要有五戒，要要持五戒。ที่เคยอธิบายไปแล้วนะว่าสินห้ามคืออะไรบ้างอ่าวันนี้เออ有เออ曾经跟大家说过解释解เออ解释过 แต่ที่จริงไม่ใช่เป็นการบังคับนะ แต่พระเจ้าต้องคล้ายๆว่าเชิญชวน ถ้าเรามีศีลเราจะไม่ทุกข์อ่า没有要强制你们，没有要强制你们来持五戒。可是佛陀他曾经请我们来持五戒，那我们有了五戒就苦就会少。 心就会比较清净，容易清净下来，苦就会少。ใช่ไหมเช่นถ้าเราไม่ไปขโมยของคนอื่นเนี่ยจิตใจเราก็สบายใจไม่กังวลใจว่าเขาจะรู้ไหมเขาจะจับได้ไหมใช่ไหม就像我们，如果我们不去偷别人的东西，我们的心就会非常的，哎，非常的，哎，安稳，不用去担心说，哎， 他他人是不知道我偷他的东西啊，我会不会被警察给抓走啦？就不会有这样的烦恼，这样的担忧。那我们被โกหก，ใครนะ，就不要妄想。接下来要听哪，要听哪，要听哪，要他。哪，要听哪，要听哪，要听哪，要听哪，要听哪，要听哪，要听哪，要听哪，要听哪，要听哪，要听哪，要听哪，要听哪，要 知不知道人类嗯了解真真相的人有，人类就不会有这样的担忧了，有困难。เว่าถ้าเรามีศีลนะเราก็จะสบายใจ เราก็จะไม่กังวลใจ那如果我们有戒律的话，我们的心就不会有这样的烦恼，心就会很轻松、很自在。แล้วพอมันไม่พอมันสบายใจอ่ะ มันก็ปฏิบัติทำได้ง่าย นะ มันก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้เรารู้สึกตัวได้ง่ายนะ当我们的心安稳自在的时候，我们来觉知来用功就非常的容易。มันสัมพันธ์กันนะที่จริงศีลก็เป็นพื้นฐานของสติ ที่จริงสติเองก็เป็นพื้นฐานของศีลนะ因为这个戒律和这个觉性呢，它是相互相持的。嗯，มันเนี่ย ศีลสมาธิปัญญานะมันเหมือน เหมือนลูกบอลนะลูกบอลเนี่ย มันมันกลมๆนะจะมองด้านไหนที่จริงมันก็สัมพันธ์กันไปหมดนะ因为这个哎建立和定力还有哎智慧呢，它就像一个球一样，它是在一体的啊，无论你怎么转的，都在一起，都是一体的。หรือบางทีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับกงล้อนะล้อที่มันหมุนเนี่ย มันไม่มีว่าอันไหนหน้าอันไหนหลังอันไหนกลางอันไหนท้ายมันมันหมุนไปก็ไปทำร้ายความโลภความโกรธความหลง啊，佛陀他也会诶举个例子说，他说就像一个羊形的，你无论你怎么你怎么转你怎么滚都好，它没有中，它没有一个它没有在中，没有一个左右也没有中间，就是羊的你界定会在都是在一体的，没有前后，没有先后。 นะก็พูดให้เราได้ฟังแล้วก็ เพื่อให้เราได้เอาไปทำนะในชีวิตประจำวันของเราต่อนะ告诉我们大家让我们告诉我们大家知道啊，让我们大家在日常生活之利用到日常生活之中去。